neka je Koji stvara smrt i život, da bi vas iskušao da vidi ko će najbolja djela činiti. Smisao stvaranja života i smrti jeste iskušavanje ljudi kako će raditi u toku života do nastupanja smrti. Allah tabaraka wa ta'ala prvo navodi smrt onaj koji je aziz i vapur, a on je silni i onaj koji je oprašta. Allah tabaraka wa ta'ala u suri sežda, na primjer, kaže وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ On je silni i milostivi. A ovdje kaže silni onaj koji je oprašta. Kažu mu fesiri, Veličina Allahova tabaraka wa ta'ala se ogleda u tome da je aziz, silan, svemoćan. Kad kažemo silan, onda riječ sila nas upućuje na višak snage, na neograničenu snagu i moć. Kad kažemo čovjek da je snažan, to je jedno, ali sila ima višak te snage. Allah tabaraka wa ta'ala je silan, ali onaj koji oprašta, odnosno sila i onaj koji je milostiv. Pa kažu mu Fesiri, veličina milosti je u tome što ona nije milost sa slabošću. Kao što čovjek bude milostiv, ponižen. A ako je moćan, onda nema milosti. Allah vara kao ta'ala je onaj koji je moć moćni je bezgranična, ali je milostiv i oprašta. Subhanahu wa ta'ala. Ovaj ajet smo naveli zbog toga što je najbolje početi sa riječima uzvišeno u njemu se spominje smrt. Zato ćemo, inša Allah, ta'ala, govoriti danas o sjećanju na smrt. Sjećanje na Allaha, tabaraka wa ta'ala, je život za duše, osvježenje za srca, tako isto stječaja sve. Sa stječajem na Allaha tabaraka wa ta'ala nestaju brige i tegobe. Tako isto sa stječajem na smrt. Čovjek u planine briga koje su pred njim nestaju, jer je pred njim veća briga. Tako sve postaju sitne. Toga nas Allah tabaraka wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam upućuju da se mnogo sjećamo Allaha i da se mnogo sjećamo smrti. Tako kada nam kaže uzmišljeni da ga spominjemo i da ga se sjećamo, ne kaže sjećajte se koliko hoćete, nego uzkurullahe zikran kathiro. Sjećajte se Allaha i spominjite ga mnogo. Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže za smrt isto tako. Pa kaže u više rivajete Eksiru zikra hazin lezat الموت ili هذه اللذات الموت mnogo se sjećajte onoga koji ruši strasti i slasti smrti a u drugom mnogo se sjećajte onoga koji vas rastavlja od slasti i strasti smrti ne kaže sjećajte se nego mnogo I spominje ovdje smrt u svojstvu hadima. Hadim je onaj koji nešto sa temelja ruši. Ne ostavlja ništa iz temelja, pa, To je smrt. Čupa život iz temelja. Čupa čovjeku u priliku da zaradi i da se više nada na ruku iz temelja. Ravna s temeljom. A hadim je onaj koji rastavlja. To jeste rastavlja život od tijela i rastavlja čovjeka od dunjaluka i rastavlja čovjeka od mjesta i prilike u kojoj može da zaradi pokajnog Allahu alaihi wa sallam u drugom hadisu koga bilježi Tabarani u srednjoj svojoj zbirci kaže da mu je došao Džibril alaihi salam i rekao o Muhammede živi, koliko hoćeš, ti si smrtnik. Jer kaže Allah tabaraka wa ta'ala inneke međitun wa innahum međitun. Ti si smrtnik, mrtvac. I oni su svi smrtnici. Zato kaže živi koliko hoćeš, ti si međit. To jeste, umriječiš. I vi, draga mi smo ništa drugo nego sinovi smrti. Mi smo babin, babo, djeda, djedo, pradjeda i tako dalje. Gdje su oni, ko su oni? Mrtvaci, smrtni. Mi smo sinovi Ibnu Maut. Svi smo ibnu Nau. Svi smo sinovi smrti. Sve je jedan. Ko ti je babo? Smrti, mrtvac. Zemlja. Ko ti je djedo? Isto. Na kakvom si putu ti? Na tom si putu i ti. Kao što kaže sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis je izgovorio lišavajući čovjeka kibra. A mi ćemo ga spomenuti i ovdje. Rekao je sallallahu alaihi wa sallam min الناس من آدم وآدم من تراب min Adam wa وآدم min تراب ljudi su od Adama, a Adam je od vata. Ovdje je Resul sallallahu alaihi wa sallam spomenuo čovjeka da nema mjesta mu za kibur, za oholost. Jer je sve jedan sin glasa, sin Ademov. Kada je govorio da nema prednost jarat strana Arapom, niti stranac za Arapom, niti djelat nad pa je spomenuo i ovo. Ali mi ga možemo spomenuti i u kontekstu našeg govora o smrti. Kad smo svi, bedom meut, svi smo im mentural, svi smo zemlja. To je naša bit. Jer naša bit, odakle dolazimo, subhanallah, dolazimo iz nepostojanja, pa naša bit je nepostojanje, kao ćemo o tome malo kasnije. Živ koji hoćeš, umrijećeš. Ovdje je htjelo da krene, kažu na smrt, a ne da mi možemo živjeti koliko hoćemo. Ne možemo. Ne možemo. Ni to ne stoji, živi koliko hoćeš. Vidjet ćeš samo koliko ti je određeno. Ali se ovdje može skrenuti pažnja na smrt, da je ona bit, jer kaže Tabaraka alladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli kadir, alladhi khalaqa al-maut koji je stvorio smrt od hajate i stvorio život da vas što hoćeš im biti ljepša djela. I voli toga hoćeš, znaj da ćeš ga ostaviti. Wallahi, ko volimo Allaha, nikada njega daleko nismo. Neće nas niko od njega odvojiti. Bliski smo mu kad postanemo surova. i bliski smo mu kad smo ovdje i bliski smo mu kad smo na sudnje dano i sudnje. Voli koga hoćeš. Ovo nam treba poslušiti da ne volimo onoga ko će nas odvojiti od Allaha tabaraka wa ta'ala jer ćemo se rastati sa njim. Neko će nas odvesti u zavodu, mi ćemo mu pokloniti svoje srce i ljubav pa će nas u Allahovu stržbu uvesti, a onda ćemo se sa njim rastati. Bilo će nas on ostaviti, bilo ćemo ga mi ostaviti, bilo da će Allah te barem da treba između nas i njega već voli da smo živi, svi rastaviti nas. I radi šta god hoćeš, i ovo je najbitniji, radi šta god hoćeš, znaj da ćeš zato biti nagrađen. To jeste, zato ćeš dobiti naknadu. Radi šta god hoćeš. Allahu tabaraka wa ta'ala neće ne niti vallahi Allahu tabaraka wa ta'ala neće koristiti svojim dobrim djelima. Nego samo ćeš doći na sudnji dan sa zaradom, a onda ćeš morati dobiti nakon da ono što su uradio. Zatim kaže Džibril alaihi sallatu wa sallam, Resulu sallallahu alaihi wa sallam, znaj da je ugled čovjeka i njegov ponos ugled kod Allaha tabara kota u noćnom namazu. Zaista, draga vraća. Kada Allah Đelešanu zavoli čovjeka, rekne Džibrilu, ja volim tog roba, voli ga i ti. Zatim Džibril obznani veliki na nebesima da Allah Đelešanu voli tog roba, a zatim dođe ta vijest i u duše ljudi na zemlji da Allah voli tog roba, pa ga volite i vi. Allah wa je volio ashabe, volio poslanike, volio mužajde i učenjake i ostala je ljubav u nasljeđe svim generacijama. Kod Allaha Đelešanu su bili ugledni. Čime? Zato što su noći podjevali kao isposnici, a dane kao muđahiri borci. Zato je život tječan na svakog ashaba, na svakog daje. Kako zvuči u vašim učima riječ Ibn Taymiye? Ima Ibn Taymiye. ili Ahmed Ibn Hanbal ili Sejid قطب ili عبد الله ili koji god hoćete ashab. Stalno živo i stalno svježe. Jer je Allah tabara wa ta'ala ljubav i sjećanje na njih ostavio u svim generacijama. Jer su oni kod Allaha tabara wa ta'ala ugledni. I znaju zadnja poruka koju Džibril alaih salatu wa salam dostavlja Rasula alaih salatu wa salam znaju da je ponos čovjeka u njegovoj neovisnosti od ljubi. da je ponos čovjeka u njegovoj neovisnosti od ljudi. U sahihu od Ubeja ibn radi Allahu ta'ala anhu, se prenosi da bi Resul sallallahu alaihi wa sallam, kada bi se pojavi zadnja trećina noći, sehar, ustani i zovi u kućama svojih žena, a onda u kućama ashaba. Riječima, o ljudi, spominjete Allaha tabaraka wa ta'ala, došla je rađiha, tatbeuha radika. Došao je potres za kojim slijedi drugi. Došao je potres za kojim slijedi drugi, suri Nazi'at. A rađiha tatbeuha radika. Došla je smrt sa onim što je uzmu. Smrt je prvi potres. Odnosno smrti čas je prvi pijane za čovjeka, njegov pijanak. A zatim slijedi Tatba'uha radika, slijedi drugi potres, a to je pravi potres sudnji dan poživljenja. Sallallahu alaihi wa sallam. Zašto, draga moja brašo, trebamo se sjećati smrti? Zbog tri stvari. Prvo što je smrt hak, istina. Ako kažu učenjaci, nismo vidjeli istine da se ljudi prema njoj odnose kao prema laži, kao što je to smrt. Istina, ali ljudi se prema njoj odnose kao da je laž. Prvi razlog u čega treba da nam je smrt na unija se za njom pripremamo i da se stalno sjećamo i da stalno sa sobom obračun sviđamo kao da nam dolazi sada, jeste to što je ona hak, istina. Kaže Allah tebara ta'ala, inneke međitun, وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ Ti si smrtnik i oni su smrtnici. Šta je to? To je dokaz da je smrt istina. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam I kao što živite, kao što spavate i bit ćete proživljeni kao što se budite. smo da je smrt istina i smrtni su dvije, kao što su života dva. Kaže Allah tabarak kao tada spominjući situaciju džahnemlija koji kažu Rabbana أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل Kaže, gospodar, dva su nas puta usmrtio i dva su nas puta oživio. Pa ima li izlaza iz ovoga u čemu smo? Koje su dva, dvije smrti? Prva smrt draga braćo jeste Adam, nepostojanje. Jukrižun hajja minel mejiti. Izvodi živo iz mrtvog. ويخرج الميت من الحي i izvodi mrtvo iz živog. Mi smo bili mrtvo, Adam, nepostojanje, to je prva smrt. Pa nas je Allah izbrao, jer ovaj izvodi živo iz mrtvog. izveo nas u život. A zatim će nas iz života uvesti u ponovo u smrt. Pa će nas ponovo iz smrti proživjeti u postojanje i stvarni život. To je preživljenje. I upoređujemo, kada upoređujemo proživljavanje ili umiranje, naopane nam prvi agane postojanje, odnosno naopane nam prvo stvaranje. I ne imamo sumnje, jer upoređujemo jedno sa drugim, vršimo kija. Na osnovu nepostojanja, znamo da se nas Allah samo ponovo u života ide. I na osnovu našeg stvaranja ne nepostojanja ponovo se nas Allah Tavara Želešanu proživiti. Znajte, draga vraća, da na onaj svijet idemo bez izviđača. Niko nam ne ide izviđati, niti nam niko ide iz staze utirati, put praviti. Smrt je istina. Zbog toga je što trebamo imamo, imati na umu i i ne njih Drugi razlog, vrijeme mu je nepoznato. Vrijeme mu je nepoznato. Zna neko kad će umrijeći? Wallahi. Čak, Allah se vana kao se kada govori da ne znamo kad ćemo umrijeti, ne govori ne znaju u kojoj će minuti umrijeti nego kaže Fela ta'lamu nefsom bi eji ardin tamut. I ne zna duša, ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah te do sada ne kaže ovdje u kojoj će minuti, u kojoj godini, u kojoj zemlji. Zašto? Zato što se nama čini da mi možemo odabrati hoćemo li što smo Srpsku ili To ćemo li ići na ili Ima tu i nama mora hvala udjela nama. Međutim, opet ne znamo, Allah nam negira znanje u kojoj ćemo zemlji umrijeti. A tim prije ne zna niko u kojoj će minuti, u kojoj će vrijeme umriti. Tako nam navode učenjaci Efer, Haber, iz doba Sulemana alaih salatu wasalama, kada je Suleman alaih salatu wasalam sa svojim ashabima u kucu sjedio, savjetovao ih, kao da svaki poslanik je to pa je prišao u tom međlisu melek smrti. I zagledao sam mene smrti svojim strašnim pogledom u jednom prisutnom. Da je ovome srce ostraha da je Pa je upitao mene, ali samo ko je ovaj? Kaže, to je srce. Kaže, i sedina. Allah te mora kao prava je ova Sulemanu, ali i salatu sam, počinio mu džine, počinio mu vjetrove i tako dalje. Kaže, daj mi naredi vjetru da nam odbaci u zemlju Hind, u Indiju iz kuća. Pa kako Kur'an kaže da je sredina vjetra bila mjesec dana u jednom trenutku jutra i noć. Mjesec dana je na najbržem konju to može da prevali, mogao je taj vjetar u jednom momentu jutra i večeri. I prebacio ga je tamo. Uplašio se od pogleda najda smrti i rekao, to je malo da Isra, ne smije ono da bude prebačena daleko ono. Pa je Melek bi se nasmijao, pitao ga Suleman ali sada zbog čega, kaže čudim se, divim se Allah Allahove moći. Ovaj čovjek, malo prije u kog sam gledao, Allah se vara kao tada me nadahnuo objavio mi da mu uzmem dušu danas u Indiji, a on ovdje. A znam da do Indije čovjek treba da ide mjesecima. Kaže mu Suleman ali sada doista je Allah Allahova moć izaziva divljenje, je čovjek, ona je dao sebe. Od tvoga pogleda se ustražio i zatražio od mene da reći imam se ravnatelj Allah tabaraka ta'ala da posljednjem ga vjetrom u knjigi on te već on te već čeka. Znači ne zna se kada će se desiti. Istina je i ne zna se kada će se desiti. Prema tome drugi razlog može biti uvijek da budemo opremljeni. i jeste da je zaista blizu. Blizu koliko god da živimo, a inače mogućnost je uvijek. Kao što kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, džennet je blizu svakog od vas, bliže nego, nego njegova priluza od, od njegovih cipela, naša šnjira od cipela. Bliže vam je džennet i bliža vam džehennem. To jeste bliže vam je smrt, a poslije smrti je jedno ili drugo. To su ta tri razloga, draga moja vraću, zbog koji je smrt odbija Njegova stvaranost, nepoznato vrijeme i njegova očekivanost svakom trenutku, jer što smo rođeni na smrt smo osuđeni. Stoga nema, nema brige kada će doći, nego samo briga u kakvom ćemo stanju biti kada nam dođe. صلى الله عليه وسلم nam ostavlja u pogledu smrti i pogledu našeg sagledavanja stanja. Pa bilježi Ibn al radijallahu ta'ala da je došao ovaj čovjek Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i kaže Boži poslaniće o poručenje. Kaže mu Rasul alaihi wa salam, je Allah kao da ga vidiš, prvi Drugi, računaj se među računaj sebe među većima, drugi prije. Nemoj mnogo imati nade u životu. Imaj nade u Allahu milost. Imaj nade u uspjeh islama, uspjeh svoga rada. Kod Allah te mara potraje na dunjalu, ali nemoj mnogo biti poduran za dunjalu tom. Nego računaj sebe među mrtve te nema udjela ovdje. A ako hoćeš obavijestiti se o onome šta je ključ toga. Kaže, hoću Boži poslanić. Kaže, ovo i uzeo je svoj jezik. To i uzeo je svoj jezik. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, nisu ljudi zavutali nakon što su bili na uputi osim što, je, što im je data rasprava. Stojite na drž, dobiva se drž, osvijete svoje duše, Vratite se Allahu tabaraka wa ta'ala, prepoznate put. Ne se staviti, vi se skupite vas pješ šest, jedan strijelo od Da drugi od ovuda, peti prku strijela i zaboravio se desiti. Šta je? Ovo. Hoćeš da te uputi, Na ono za čije ti to postići, kaže da Allah ne kaže ovo i uzeo je za njega. Sallallahu alaihi wa sallam. Živo je alaihi sallatu wa sallam ashabima kada klanjaju namaz, da klanjaju kao da je posljednji. U tome nam je divan primjer ostavio ko? Ubej, koji je klanjao namaz pred svoju poginju. I uvela nam u tome riječ sunet prenosi žena koja je primila islam kasnije, a bila je tada mušikinja, prenosi nam kakav je njegov namaz bio. Kaže, klanjao je dva rekiata. Kao što kaže Hazreti Aisha za namaz poslanika sallallahu alaihi Ne pitaj za njegovu šta, duljinu i njegovu ljepotu. I rekao je na kraju da se ne boji da ćete reći traga smrti još i duže klanjao takav namaz. Svaki naš namaz treba biti takav. Da obavljamo namaz čovjeka koji je sad navješava. Dragi brat, kad staneš pred Allaha tabaraka uvijek budi u stanju čovjeka koji napušta dunja. Klanjaj namaz čovjeka koji napušta dunja. Čovjeka koji ide na vješala, čovjeka koji ide na sjedanje, čovjeka čovjeka koji neće drugi klanjati. Tako ti je ovaj namaz, tako ti je kidnija, tako ti je asja, tako ti je jasnija, tako ti je zapa, svaki namaz. Djela si dobra, inša Allah, tada namaz dobri. Pojedni svoja zutnost u namazu je sigurno. vjerojatno. To je ključ. Zato je sallallahu alaihi wa sallam savjetova ashabe kada klanjaju namaz da klanjaju oproštaj namaz. Prosi se od Selefa da je jedan od šehova kazao svome učeniku klanjaj nam poziv. Pa se ovaj uskomašao i rekao na kraju, složio se, a rekao, klanjaj spodne, ali neću ih izbiti. Pa mi je rekao, ne izlazi ti naprijed. Kad si siguran da će doživjeti i kindiju. To jeste neka nam klanja namaz onaj koji ima ovaj savjet Resulova sallallahu u njemu, da je posljednji namaz. On očito sad će predvoditi namaz, a nema te svijeti da je njegov namaz posljednji a to je savjet Rasulov sallallahu alaihi wa sallam, da u namazu imamo taj osjećaj i da govorimo tako da je on posljednji drugi, drugih nećemo imati prilike obaviti. Da bi skratili, kakvu korist imamo od sjećanja, osjećanja jednu spomenuti. A to je ostavljanje grijeha. Čovjek koji ima na umu da će umrijeti i kome je svijet u smrti visi za njega stalno, ne čini iz Božjom pomoći grije. Ne čini grije. Jer grijeh što mi činimo, činimo i iz gapleta, draga moja. Činimo i iz gableta. Iz nesvijesti da ćemo za njega odgovarati, da ćemo umrijeti i tako da. Što su se utopili u dunja i zaboravili sebe. Zaboravili što smo ovdje. Zato ćemo završiti sa jednom jednog Selefa u doba Tabeina kada je jedna od lijepih žena upitala svoga muža kaže šta misliš da li postoji na zemlji čovjek koji kad bi vidio moje lice ne bi pao u kaže joj on zar misli da su ljudi pomrli zar misli da su ljudi pomrli da nema ljudi kaže vallahi ima ko je kaže to je Ubej bin Ubejd. Jedan od imama Tavina. Kaže, za njega je tvoje lice i lice krave jedna. Kada je završio dres, izvojila se i rekla, nešto bi se upitala. Zatim se ostavila i dignula, vikala se pogleda. I zatražila od njega da joj izvrši potrebu. Gleda sa njom, haram. Pa je rekao, je Allah, man, učinila to kada je sad došao mene smrti? Kaže ne. Da li bi to učinila i žela da se svoja učini, kad nas sada nunke i neki povali da pitaju. Ili kada bi sada dizali sabor, ili kada bi sada bili postavljeni mizani, pretivne vage, ili kada bi sada bili u halu sudnjega dana, usmjerila se skupine ka džennetu i skupine ka džehennemu. Bilo volila da se to desi? Kaže ne. Vratila se patuđu svome čovjeku, ali bi se nekakva je otkula. Nezaslovljenog srca, to jeste sa teubom. Ali istinu si rekao, ima ljudi živi. A zatim on kaže, neka se Allah smiluje, ubejde ime u meju, sam je uradio od žene. Svake noći bila mlada, a sad mi postala ispotnica. وإن الله تبارك وتعالى من أس ستنا من الكتاب في كام إلى سمتنا من سالنا أم مبريها إذا نمع الله شاف قولنا وإن الله تبارك وتعالى أوتكي من إبانا في لموته آمين ربكي لما يتلوك أتبة المستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من رحمة للعالمين Rasulina Muhammedin. Vi ste najveća potvrda i najbolji dokaz da Allahu vjeru u svakom dobu. Da i je Allah wa ta'ala da kažemo kaže Ja ayuha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وبيرني تبوتك الله يبوتك إسرا وإسرا Vi ste dokaz da ljudi u ne znam kakvom fasadu i ne znam kako je zanimljivo da Allahu ne mogu spoznati svjetru i mogu spoznati istinu. Budući da smo takvi, znajte da je najrače nama drugo, da je rače nama drugi tjedno i da je neprijatelja oko nas naša Allah. Ne da se vi ti, od strane svakog neprijatelja. A kraj. Neka on naupadne Resul sallallahu alaihi wa sallam na koji način je odvođen pravo Niko vas neće pokušati silom krenuti sa pravog puta ako to može drugim načinom ne da biti oprezni i znati da na istini morate ostati. Kao što nam Resul sallallahu alaihi wa sallam ostavlja okolici. Kada kaže vlada će vam ljudi koji neće sući po Allahu u sinu i sunatu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže šta nam preporučuje? Preporučuje vam kaže da ostajete na istinu da ustrajete na istini, kao što su to činili drugovi Isara, kada su im silane lobanje i odvajano mjesta od kostiju, ali oni nisu dovoljno pustili ono teme. Kao što je Resul sallallahu alaihi wa sallam davno kazao, braniti stav na kome je. Da on ne može odstupiti od onoga što mu je naredio. Kaže, kao što ne mogu da učinim tu što se zabrana isto da ide, tako ne mogu da promijenim ništa. Jer kaže uzvišeni, lejte lekar na emri šeji. Ti ne imaš od emra, od te stvari, ništa. To jeste hoće doći pobjeda od Allaha tabara, kao ta'ala, sad će ti Allah naredi, kad će ti zabraniti, nema se toga ništa. Ti imaš da se وطيب Zato Allah tabaraka wa ta'ala opisuje nam stav Rasula sallallahu alaihi wa sallam kada kaže قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رسي هو يكون موت Ala basiratin ana wa man Ja sam na jasnoj istini, na basiri i oni koji me slijede. i Allah. Pozivam Allahu ala basira. Sa basirom, sa jasnim dokazima. Ono što vam kažem, ono što vam kažemo, znamo odakle je. Ne mogu ga promijeniti ni džini ni ljudi. To je Allahova istina. Za nju su ginuli poslanici, za nju su ginuli učenjaci, za nju zbog nje su postignuti stepeni u džennetu. I zato citirajte jasno ovaj ajet. Kul hadihi sabili adu ila Allah ala basirati man Allah ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana mina li mušrikin. To je put moj. Pozivam Allahu sa basirom, sa jasnim dokazima. Ja i oni koji me slijede i neka je vidi se gospodar moj Allah, nisam ja od mušrika. Draga moja braćo, Znajte da ovdje u Bosni se pokušava sa svojevrstvom okupacijom ne treba imati srednici muslimane kroz Čak je to bila lijepa slika u očima zapada, Europa bez muslimana. Međutim, i drugi cilj nije mrzak, a to je da muslimani ostanu u islamu. Zato u tom svijetu posmatra traje te inicijative i je 50.000 Amerikana Srba. Svaki od njih će imati jednu ili dvije bosanske dozina. Svaki od njih će trošiti svoje dolare na stvarenje muslimana i otvaranje kafana. Strah njegov će ostati Allah najbolje zna kraja. Zato što spira vaša na onome na čemu ste. I vaše pozivanje drugim ne smije prestati. Ne prestati, prestati. da to ljudima objašnjavati. Vraćam u zajednici sa glavom malo zakazali, zapostavili svi. Oto smo formirali grupu dava, ostali kao da su sav posao dave prebacili drugima. Ne može tako vraćati. Tako je daj. Resul sallallahu alaihi wa sallam je učio islamu svakog ashaba. I svaki ashab je uzeo islam kao ličnu odgovornost i ličnu brigu. Sve je jedan ashab. I muško i žensko. I malo i golema i mlado i staro. I samo tako mi možemo. Samo tako mi možemo. Ne smije se popuštati. Zar nije žalostno? da su žene u svijeti islama i srnjala. Da jedna žena vraća deset muđahida, neće da uda za njih. Od čega? Zato što ona traži od muža da nosi nikad. Deset ni jedan je neženi. Izgovaraju se, izgovor je šta? Nemam ja ustava da se ne nosi. Ali uslov jedan koji je to uradio. Šta je uslov? Šta je uslov? Ono različavate kako su ponosi u svojim kufrom. Jer lakše ići govori po pokrivač. Wallahi prijeće generacije, moja i tvoja nena. Da im kaže da gola prođe koja da koraci ne bi mogla. Ne bi mogla srce bilo kufra. Mislim da je gol si priroda čovjeka. Nije nego je to izopačena narav. Izopačena Koliko je ona zavladala u šeitana? odgovor smo mi. Ali ako je slučajno odgovornost u našoj ženi, najtragičnije će rastati na siraču Ti sam bilo sa njom, i u kabru sa njom, i na sudni dan sa njom. sam na sirač prije, sad pusti se, Unutar nije milost, iza nije azar. Zbog čega zbog toga što je jedno I Allahu naredno, a drugo je odbacilo. Šta je odbacivanje Allahove Islam? Fela rabbika la yuqinuna hatta yuhakimuka fima šadara bejnahu. Thumma la jednu fi anfusihim Tako mi gospodara tvoga Allah se tobom kune. Niko od vas vjerovati neće. Dok između vas ne uzme Resula sallallahu alaihi wa sallam i zatim zbog presude njegove u duši i potpuno se ne potpuno se ne pokori. Ili se, ili se bolje sada rastati i razvojiti i nasira sutri. Allahi, dao je sudrugu onaj, tim ćemo se morati razvajati tamo. A ako neće taj da se razvoji sa takvima, razvojit ćemo se mi sa njime. Ali moramo biti jasni, jer je grijeha u nas više. Wallahi je grijeha u nas više berekata ona nam nema, Allah nam podrške ne da, Allah se nas ostraniti pred, pred, očima ljudi kao što ostranio i ljudi. Kod Allahu i naredbi nema kompromisa, niti ima dogovora. Nema dogovora. Da možemo sjeti, ne znam kako ugledi ljudima po dogovori, da ubažimo. Ne. Ima pokornost ili odbacivanje. Ima tačku i sve to je Allahova granica. Pa ili stani kod nje ili je zgađi, mi pređi. Nema druge, samo ode. Možeš nadati sedma pa tražiti da se promijeni zakon. Nema! Allah se barak od dana neće više postati poslanika. Nego će iz generacije u generaciju poučavati ljude koji će pozivati istini na koju je bio Resul sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah se barak od dana da nas uputi toj istini da nas na njoj održi. Molim da subhanahu wa ta'ala da nam oprosti gdje i smiluje se i da uputi naše i ljude i žene i da popravi naše stanje i da povjeri naše stvari i odgovornosti najboljima od nas a da povjerava stvari i odgovornost najboljima od nas molim Allaha tabaraka kao ta'ala da uzviti islam i muslimane da ponizi i porazi kum, i teatere i širki mušike molim ga subhanahu wa ta'ala da pomoje svoje borce na svakom mjestu molim ga da nadahne naše vođe i našu ulemu lavoro edissimo إلى الحكومة يدسم إلى يسمى السيادة المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واغفر الشرك والمشركين اللهم عليك باليهود والنصارى والتواغيت اللهم عليك به فإنهم لا يجدونه اللهم عليك به فإنهم لا يجدونه اللهم عليك به فإنهم لا يجدونه اللهم ارحمنا برحمتك ولا تعذبنا بذنوبنا اللهم انصر إخوانك في وانا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر دينك وتجارك وعبادك المسلمين يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه